บุ๊กทูสามสิบแปดโอเซมินทรีเดเซตในรถแท็กซี่ แท็กซี่ ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ Prosim, p o คิ i č i แท็กซี่ ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ Koliko stane prevoz do železniške postaje? ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ Koliko stane prevoz do letališča? กรุณาตรงไปครับ Naravnost prosim. กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ Prosim tukaj na desno. กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับโปรซิมทามนาโวกาลูนาเลวอผมรีบ มูดิเซมี ผมมีเวลาอิมัมชาสกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับโปรซิมเปลิตปชัสเนย กรุณาจอดรถที่นี่ครับทุกัยเซโปรซิมอุสตาบิเตกรุณารอสักครู่นะครับปอชากัยเโปรซิมเทรนูเทกเดี๋ยวผมกลับมาครับตะคุยบมนาใจขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับได้จะมีโปรซิมพอตอร์ดีโลอปลาชิลู ผมไม่มีเงินทอน นี่มัมดรบ i ž าไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับอเรดู ออสตานิกอิซาบาส ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับเพลิเตเมนาธานาสโลขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับเพลิเตเม d อ mojega hotela ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับแพ l i t e me นาอบาล o